حدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Əmmə ba'd Möhtərəm müsəlmanlar Əvvəlcə özümə Sonra isə sizə Allahdan qorxmağı təqvalı olmağı nəsihət edirəm. Allah subhanahu wa taala bizim hər bir əməlimizə, hər bir işimizə, hər bir hərəkətimizə şahiddir və hər bir kiçik və böyük işlərə görə bizimlə haqq hesab edəcəkdir. Allahdan bağışlanma və afiyyət istəyirik. Hafiz İbn Həzər Əl-Heysəmi buyurur, Bil ki, böyük alimlərdən bir qrup, böyük alimlərdən bir qrup, günahların bir qisminə kiçik günah deyilməsini qəbul etməmişdir. Etməmişlər. Bütün günahlar böyük, böyükdür demişlər. İbn İshak əl-İs İsfarayeyni özür istəyirəm. Əbu İshaq əl-İsfarayini Qadi Əbu Bəkir əl-Bakillani İmamul Harameyn Əl-İrşad adlı əsərində İbnul Kuşeyri Əl-Mürşid adlı əsərində bu fikirdə olan alimlərdəndirlər. Hətta İbn Furək bunun əşarilərin görüşü olduğunu nəql edir və öz təfsirində də bu fikri üstün tutaraq belə deyir. Bizim məzhəbimizə görə bütün günahlar böyükdür. Ancaq bəzi günahlara, özlərindən daha böyük olanlara nisbətən kiçik ya da böyük günah deyilir. Demək, Əslində bəzi bir qism alimlərin günahları iki yerə bölmələri, yəni günahlara böyük günah və kiçik günah demələri bəzi alimlər tərəfindən qəbul olunmamışdır. Bəzi alimlər ki, bunlardan bir çoxlarının adını biz çəkmədik, Lakin məşhur olanlardan bir ikisinin adını çəkdik. Onlar demişlər ki, günahın hamısı böyükdür. Kiçik günah yoxdur. Hətta bizim bildiyimiz kiçik günah belə Allah subhanahu wa ta'alanın dərgahında böyükdür. İbn Furaq deyir ki, əgər Ən-Nisa surəsinin 31-ci ayəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki, əgər nəhy etdiyimiz böyük günahlardan çəkinsəniz, ayənin ardını oxumuram. Ən-Nisa surəsinin 31-ci ayəsindədir. Çəkinsəniz. Bu ayəni açıq mənasından fərqli bir şəkildə təvil etmək edir və daha sonra isə Deyir ki, mötəzilə dedi ki, mötəzilələr deyirlər ki, günahlar iki cürdür. Kiçik günahlar və böyük günahlar. Amma bu doğru görüş deyildir. Hətta İbn Furaq başqa bir yerdə buyurur ki, əşarilərin öz rəvayət etdikləri barəsində ittifaq edilən iddia edir ki, onlar ittifaq ediblər ki, günahlar iki cürdür. Böyük günahlar və kiçik günahlar. Təqiyyəddin Əs-Subki də bu fikrə qatılır. Qadi Əbdülvəxab isə belə deyir: Heç bir günah üçün bu günah kiçikdir və yaxud da bu günah böyükdür deyilə bilməz. Yəni günahları bölmək olmaz. Və hətta heç bir günah üçün bu günah kiçikdir deyilə bilməz. Ancaq böyük günahların yanında məhz o sənin kiçik dediyin günah böyük günahların yanında kiçik ola bilər. Bu söz Təbarənin İbn Abbasdan rəvayət etdiyi sənədi münqəti, yəni kəsilmiş olan bu rəvayət də uyğun gəlir. Həmin rəvayətdə deyilir. İbn Abbasın yanında böyük günahlardan bəhs edildi. O da belə dedi: Qadağan olunmuş olan hər şey böyük günahdır. Allah və Rəsulu tərəfindən qadağan olunan hər bir şey, hər bir günah böyük günahdır. Yenə bir rəvayətdə İbn Abbas belə deyir: Özündə Allaha üsyan olan hər əməl böyük günahdır. Alimlərin çoxu isə günahların kiçik və böyük olmaq üzərə iki qismə ayrıldığını demişlər. Dəlilləri də bu ayədir. Əz-Zəvacir deməli Ən-Nisa surəsi 31-ci ayəsi. Allah Subhanahu taala buyurur ki, əgər sizə qadağan etdiyimiz böyük günahlardan çəkinsəniz, sizin kiçik günahlarınızı örtərik və sizi şərəfli bir yerə, uca bir məqama qoyarıq. Başqa bir ayədə daha doğrusu bu ayədə küfrü, fiski və üsyanı da sizə çirkin göstərmişdir. Bu da başqa ayədir. Əl-Hucurat 7-ci ayədə. Bu ayədə Allah subhanahu taala günahın 3 dərəcəsindən bəhs edir. Günahların bir qismi küfür, Allah qorusun. Bir qismi fasiqlik, bir qismi də üsyandır. Məsəl üçün, Ən-Necm surəsinin 32-ci ayəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki: Kiçik qüsurlarından başqa kiçik xətalardan başqa böyük günahlardan və ədəbsizliklərdən qaçanlara gəlincə bil ki, Rəbbinin məğfirəti bağışlanması çox böyükdür. Peyğəmbər sallam belə buyurur: Böyük günahlardan çəkindiyiniz müddətdə 5 vaxt namaz qılmağınız və 2 cuma və 2 Ramazan aralarında işlətdiyiniz kiçik günahlar bağışlanılır. İmam Qazali belə deyir: Böyük günahlarla kiçik günahlar arasındakı fərqi inkar etmək uyğun olmaz, yəni düz gəlməz. Yəni böyük günahla kiçik günahlar arasında fərq var. İmam Qazali deyir. Bu fərqi ayırmaq, ayırmamaq olmaz. Yəni ayırmaq lazımdır. Çünki hər ikisi də şər'i qaynaqlardan ortaya çıxır. Yəni hər ikisinin də dəlilləri var ki, yəni böyük günahlar da var, kiçik günahlar da var. Bununla birlikdə böyük günahların da bir qismi digərindən daha böyükdür. Yəni biz günahları iki yerə ayırırıq. Böyük günahlar, kiçik günahlar. Və böyük günahların da özləri bir neçə qruplara ayrılır. Yəni daha böyük günahlar var, nisbətən az böyük günahlar var. Həmçinin kiçik günahlar da bura aiddir. Daha böyük kiçik günahlar var. Nisbətən nisbətən daha kiçik günahlar var. Məsəl üçün bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Böyük günahların ən böyüklərini sizə xəbər verimmi? Üç dəfə təkrar edir. Böyük günahların ən böyüklərini sizə xəbər verimmi? Böyük günahların ən böyüklərini sizə xəbər verimmi? Bu sözünü üç dəfə təkrar edir və sonra belə davam edir. Allaha şərik qoşmaq, ana ataya qarşı gəlmək, ana ataya üsyan etmək, yalan yerə şahidlik etmək və yalan danışmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dirsəklənib uzanmışdı. Bu sözü deyərkən qalxıb oturdu və onu o qədər təkrar etdi ki, biz kaş-kaş Kaş susaydı dedik. Yalan danışmağa. Demək, bu hədisdə bir çox məsələlər var. Peyğəmbər sallallahu bu hədisi bir çox məsələlər var. Böyük günahların ən böyüklərini sizə xəbər verinmi deyir. Sonra buyurur ki, Allaha şərik qoşmaq. Allaha şərik qoşmaq böyük günahdır. Amma Allaha şərik qoşmaq bizim cəmiyyətimizdə necə başa düşülür, necə anlaşılır? Allaha şərik qoşmaq bu artıq böyük bir mövzudur. Şirk mövzusudur. Və Allaha şərik qoşmaq böyük təhlükədir. Çünki bununla bağlı kifayət qədər Quran-Kərimdə dəlillər var, ayələr var. Peyğəmbər sallam çox hədislər var. Anataya qarşı çıxmaq. Anataya qarşı çıxmaq da öz növbəsində alimlər arasında böyük bir mövzuya çevrilmiş və bu mövzu üzərində çitlərlə kitablar yazılmışdır. Yəni, ana-ataya qarşı çıxmağın da qaydaları, şərtləri var. Yalan yerə şahidlik etmək, yalan söz danışmaq və s. Bunlar hamısı ayrı-ayrıqda böyük mövzulardır. Amma bunlar böyük günahlardır. Və böyük günahların ən böyüyüdür, Peyğəmbər salləm deyir. Məsələn, zina böyük günahdır. Amma məhrəm olan qohum əqrabələrlə zina etmək daha böyük bir günahdır. Haqsız yerə bir müsəlmanın malını yemək böyük günahdır. Amma yetim malını yemək daha böyük bir günahdır və s. Alimlər böyük günahın tanınması, bilinməsi haqqında ixtilaf etmiş və fərqli fikirlər irəli sürmüşlər. Bir fikrə görə, bir görüşə görə böyük günah onu işləyən kimsəyə Quran və sünnədə şiddətli bir təhdidin yönəldildiyi günahlardır. Demək, bir fikrə, bir görüşə görə böyük günah odur ki, həm Allah Subhanahu taala o barədə ayələr nazil etmiş və Peyğəmbər sallallahu hədislərində o barədə kifayət qədər rivayətlər gəlmişdir ki, bu böyük günahlar haqqında təhdid var. Digər bir görüşə görə hədd cəzası hədd cəzası icra olunan günahlar böyük günahlar qrupuna aiddir. Kiçik günah isə günahın ən az olduğu günahlardır. Başqa bir fikrə görə də böyük günah onu işləyənin dinə əhəmiyyət vermədiyini və dininin zəif olduğunu göstərən və insanın ədalət vəsfini, ədalətini ortadan qaldıran hər günah ya da hər xətaya deyilir. Belə bir xüsusiyyətə sahib olmayan, əksinə işləyən, yəni günaha işləyən kimsəyə hüsnü zən, gözəl zən bəsləmək və günahlar isə böyük günah deyildir. Başa düşdünüzmü? Yəni ki, deməli, hədd cəzası lazım olmayan və o günahı işləyəndə o insana qarşı yaxşı zən bəslənilən günahlar və xətalar isə böyük günahlar deyildir. Və bu barədə başqa bir fərqli söz isə budur. Böyük günah Quranda haram olduğu açıq-aşkar olaraq bildirilən ya da bənzərlərinə hədd cəzası gərəkdirən günahlardır. Ayrıca bundan başqa dərhal edilməsi lazım olan bir fərzi tərk olunması, şahidlik, rəvayət və andismədə yalan danışmaq da böyük günahdır. Digər bir görüşə görə isə böyük günahın qulların onu açıq-aşkar olaraq bilə biləcəkləri konkret bir tərifi yoxdur. Əgər belə bir tərif olsaydı, insanlar kiçik günahlara dalardılar və onları mübah sayardılar. Amma Allah Subhanahu taala onu qullardan gizlədi ki, onlar böyük günaha düşmə qorxusu ilə qadağan olunan hərəkətlərdən uzaq dursunlar. Orta namazın Qədir gecəsinin cümə günü duaların qəbul olduğu saatin və s. gizli olması da eyni ilə bunun kimidir ki, Allah Subhanahu taala yəni bu cür kiçik və kiçik günahları gizlətmişdir ki, insanlar da onu etməsinlər. Bəzi alimlər isə hər hansısa bir tərif etmədən, hər hansısa bir tərif gətirmədən böyük günahların sayı ilə açıqlamışlar. Məsələn, bəziləri Buxarə və Müslimdə keçən bu hədisi dələ gətirərək böyük günahların 7 7 ədəd olduğunu demişlər. Peyğəmbər sallam həmin hədisdə deyir ki, həlak edən 7 şeydən uzaq durun. Həlak edici həlak edən yeddi şeydən uzaq durun. Allaha şərik qoşmaq, sehr etmək, haqsız yerə cana qəsd etmək, yetim malı yemək, faiz yemək, döyüş meydanından qaçmaq, mömin, iffətli və günahdan xəbərsiz qadınlara iftira atmaq. 7 dənə böyük günahdan qaçın. Allaha şərik qoşmaq, sehr etmək, haqsız yerə bir cana qıymaq, öldürmək, zərər yetirmək, yetim malı yemək, faiz yemək, döyüş meydanından qaçmaq, mömin, iffətli və günahdan xəbərsiz qadınlara iftira atmaq. İbn Abbasın belə dediyi rəvayət edilmişdir. Böyük günahlar 7-dən da 70-ə qədər çatır. Böyük günahlar 7-dən daha çox 70-ə qədərdir. İbn Abbasın tələbələrinin ən böyüklərindən olan Səd ibn Cübeyrdən də böyük günahların 700-ə daha yaxın olduğu rəvayət edilmişdir. Bu say böyük günahların dəyişik növlərinin meydana gəldiyi qruplar nəzərə alaraq söylənmişdir. Əl-Ğumari belə deyir, böyük günahlar iki cürdür. Nasla bizə bildirilən günahlar, yəni Quranda və hədislərdə bizə bildirilən günahlar və istinbat yolu ilə istinbat yolu ilə nəticəyə gələn günahlar. İstinbat budur ki, bir insan bir əməl işlədir və bu əməli işlədəndə bu insanın vəziyyətini bilmək üçün yəni bunun işlətdiyinin günahmı, savabmı olduğunu öyrənmək üçün Quran və hədislərə müraciət edilir. Əgər bu günah etdiyi bu günah etdiyi bu günah növü Quranda və hədislərdə bu barədə heç bir dəlil, heç bir buna oxşar bir şey tapılmayıbsa, onda bunun etdiyi o əməl buna uyğun şəkildə Quranda və hədisdə hansısa bu əmələ bənzər bir əməllə əvəz olunur və istinbat əldə olunur. Nasla müəyyən olunmuş olanların əlamət və xüsusiyyətləri deməli Allah subhanətə zikr etmiş, Peyğəmbər salləm zikr etmişdir. Daha sonra Əl-Qumani deyir, böyük günahların xüsusiyyətlərinə dair 45 maddə var. Yəni bunu gətirir bu 45 maddəni. İnşallah ə, e, həm sizi də yormamaq üçün burada kifayətlənirik. Allahın izni ilə Allah Subhanahu taalanın bizə bəxş elədiyi ə, e, köməklə inşallah biz gələn dərslərimizdə böyük günahların əlamətləri haqqında danışmağa davam edəcəyik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته